Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan, kasama ko si Fred Cabredo ng Hiraya, Hiraya. Comics. Ipakita natin yung comics. Para sa mga hindi nakakakilala sa word na Hiraya, ano yung Hiraya? Ang Hiraya ay kwento ng isang ah, matandang babaylan Mm. na bagamat napaka ah, makapangyarihan niya, hindi niya kayang pagalingin yung apo niya. So, iikot yung kwento sa paghanap niya ng gamot or lunas doon sa, uh, sa para sa apo. And mag-guide siya nung mga visions o yung tinatawag na hiraya. Pero yung hiraya na word, ano yung ibig sabihin niya? Kasi ah. na, na-encounter ko siya sa Hiraya Manawari. Manawari. Oh. Ah, oo. Doon din ba galing? O... Doon din siya, ano, based. Uh, although ironically, nalaman ko lang yung meaning. Uh, palagi ako nanonood ng Hiraya Manawari ng bata pa pero nalaman ko lang yung meaning nung nagtatrabaho na ako. So ano daw yung meaning ng Hiraya? meaning, meaning daw ng Hiraya Manawari is uh, may your wish or your vision come true. So, kaya Parang Hiraya your wish siya. is my... Ah, oo. Your wish is my command, gano'n. Medyo ganun. <laughs> <laughs> Oo. Ang ganda pala. Anong word siya? Filipino ba Pilipino. yun? Matandang, ano, parang archaic na Filipino word. Hiraya Manawari. Ang Ganda, ang ganda. Parang ano siya, parang God bless you na Para may your wish. Uh, may your wish come true. Ah. Ganda. So, anong thought process mo nung ginawa mo yung story ng Hiraya? Kasi nap- napili siya as pick-off selection eh. Hmm. Paano mo siya pinitch? Yung yung first uh, pitch ko, ano, medyo unsuccessful siya. Kasi ano, uh, hindi pa buo. Parang sa isip ko lang noon, uh, sige maglagay ako ng mga fantasy about Philippine mythology, pero wala siyang kwento. Parang may ano lang, may 8 pages na sige, puro suntukan, <laughs> puro magic, yung ganun. Pero nung nag-develop ulit kami and kasama ko yung asawa ko noon, nag, uh, nag-brainstorm kami. Uh, ano ba yung core, ano yung kwento na gusto nating i- uh, i-share sa mundo? And yung yung nasabi niya, yung nasuggest niya was uh, paano kaya yung ano, yung yung buhay ng magulang natin nung umalis na tayo? Kumusta sila? So, parang doon siya nagsimula with uh, yung lead natin, si Jalberta, uh, uh, matanda na siyang babaylan. Uh, patuloy pa rin ginagawa niya yung daily routine and then babalik yung anak niya na medyo they, they felt uh, estranged. May, may lamat na sa relationship nila. So parang dun umikot siya. Gano'ng katagal yung brainstorming na ginawa nyo? Matagal po. Uh, to the point na pinalis na kami sa, sa coffee shop. <laughs> uh, pero ano, uh, yun lang din. Uh, binabalik-balikan namin. Pagka medyo nawawala na kami, sabi ng wife ko, balik ka din sa ano sa kwento, yung mensahe ng kwento. Ayos. Buti pala, ano? May asawa kang kabatuhan ng idea. Yes, yes. Very patient siya sa pakikinig <laughs> sa sa mga kwento ko. Yun ang pinakamahirap eh, yung pag-craft ng story. Pero tapos na to. Sa isip nyo yung beginning and end, tapos na. Tapos na siya, sir. Uh, actually, this year... I-drawing mo na lang. I-drawing na lang. Hmm. Yun yung mas <laughs> mahirap na part. <laughs> para sa akin, ang mas mahirap yung pag-isip ng Ah, story. talaga? Okay. Yung pagdodrawing kasi, dodrawing, mo- hmm. time lang talaga na i-drawing mo yung kailangan mo. eh. Oo. Pero yung pag-iisip, kung hindi mo siya maiisip ever, hindi wala kang natapos. Oo. Sa bagay, sa bagay, yeah. Yun. Ah, paano ka natuto mag-comics? natuto mag-comics. Uh, Saan ka natuto? Nagbasa ka ba? Or nag-tutorial? Nag-YouTube? Tingin-tingin lang, sir. Uh, nakakuha akong ano, pinakauna kong comics was uh, binigay sa akin ng ano, nung nanay ko, ng, nung grade grade 1 ata ako. Tapos... Funny comics ba yan? Ano po, um, local reproduction siya nung ano, Universal Rubina nga, na, ng Wolverine. Ah, so X-Men. Oo. Ano lang siya, yung mga tagto 20 na local reprints. Oo. National Bookstore yata yun. Yes. Oo. Lumabas, laging lumalabas yan sa mga interview eh, kapag nagkukwentuhan. Ah, oo. ah, National Bookstore reprint. Yung mga reprints lang, ah, bin- binilan ako ng nanay ko, tapos sabi ko, ah, may ganito pala si Wolverine. Eh, at that time sikat yung ano eh, yung X-Men mm. animated. So sabi ko Every yun. Friday sa gabi. Ah, oo, tama, tama. As Batman. <laughs> na nauhuli tuloy. yung edad natin nauhuli. <laughs> so, yun Kasabayan sir. yan yung Power Rangers. Power Rangers. Tapos, eventually, ah, nung grade 4 ako, may mga nag-introduce sa akin ng ah, funny comics, Culture Crush. Ah, ah eh, si Papa, ah, pagka umuwi, pilagi, pilagi kong kinukulit na bilhan ako ng funny comics doon sa may ah. Jaryuhan. Ganun Okay. ka-accessible dati yung Ganon din ako. Comics. Pasalubong namin, funny comics. Ayun. Pa, ang saya nun, di ba? Kasi iba-iba yung kwento. Oo. anong anong sikat nung time na yon? Bionic Kid. Ah, Bionic Kid na. Bionic Kid, ah, Magkasabay tayo, AX, e AX, e Adenis X. Oo. saka Eclock, ganyan. Ang, ang ginagawa namin nun na magkakaibigan, Hindi ka sumali sa mga ano, penpal-penpal noon. ano, nag, Kasi ako, nag-try ako, yung marami- drawing. Oo, marami akong penpal sa Funny Comics nun eh. Masaya Ipapublish mo yung address Oo. mo nun. Wala pang ano nun, privacy. Walang mo database, wala. <laughs> oh, publish mo to. So yung Oo. address mo nandoon. Nag- send ako ng ano, ng mga artworks. Nang may na-publish naman. Wala, wala. Wala. <laughs> Ako ang daming na-publish. wala, wala. Si- Trinay ko rin tawagan sila kasi may number sila doon, di ba? Wala, wala rin sumasagot. <laughs> Mahal pa yung load nun. Oo. Ako maraming na-publish at naka-keep yun yung mga ano. Yung feeling na makita mo yung pangalan mo sa Totoo. funny comics. Maraming sabi, ah, this is Ayun, doon. Tapos, ginagawa namin magkakaibigan, pipili namin yung ano, yung yung Bionic Kid, um, yung AX, is isi-xerox namin, tapos i-collect namin sa isang ano, ididikit namin sa drawing book. Tapos, yun na yung ano namin, parang may sarili kami pop culture dun na kami magkakaibigan. Na, oh, na, nabasa niyo ba yung last week? Oo. Parang ganun. Sikat pala yung Bionic Kid. Oo. Ang alam kong sikat kasi yung AX eh. AX. Tapos meron pa yung Mecha Force X na magto-tournament saga na sana, biglang nahinto yung oh, yung ano, Ah, yung pag-publish. yung pag-publish. Sayang, no? Thundercats. Thundercats. Thundercats. Medyo ano yung Thundercats for me. OA yung power power oh. nila. Sabi ko, grabe naman. Bakit? Ewan ko. Basta kasi parang may, iko- may compare ko siya sa Dragon Ball. Hmm. Pero bakit mas nag enjoy ako sa Dragon Ball kaysa sa Thundercats? Thundercats. Ganun yung feeling ko that time eh. Tapos, Culture Crash. Culture Ah, Crash. yun na talaga. Nag-try din kami dun sa ano yung contest nila. Oo. Ako rin, Ah, hindi ako hindi rin, napili. hindi rin <laughs> <laughs> Pero masaya, ah, napakasaya nung ano, nung kay, kay Culture Crash. Dito Kasi- pa yun eh, sa Lingon. Ay, talaga? Ginawa ko. Buti na pagod nyo. Hindi, hindi ko sinend yung original. Ang sinend ko yung photocopy. Kasi Hmm. alam ko hindi Oh, hindi na isusoli. ibabalik. Ito, ito. Ito. Itong yan, Fight for Love. Wow. Yan yung sinend ko noon. Kaya kagubatan. Dalawang beses akong sumali. Hmm. Yun. Ang But it's not about me, it's about friends. Ah, ang- so, pero ano yung, nga. anong title nung sina- sinend mo noon? Ano ba yun? Parang ink something about sa ano sa batang nagdo-drawing na nabubuhay yung yung drawing. Nasa iyo pa yung pages? Wala na, wala na. Huwag mong isend yung original. Hindi, ah, may ano photocopy lang naman siya kaso nag-blot na siya. Ah, sige lang. Ah. Yeah. Uh, yun, wala na rin yung original. Nag, parang nag-blot yung ganun. Sayang. Ah, Ako pen, naitago ko pa. <laughs> Alam ko kasi na pagdating ng araw, I will look back and then mm. I hmm. will feel nostalgic. Masaya yung ganun eh, yung binabalikan mo yung dati mong oh. drawing. Oh, sabi mo, sasabihin mo, ba't pa ang galing kong mag-drawing nun ngayon, hindi na? <laughs> Kaya, ba't may oras ako dati? <laughs> Ayun. Ayun. So, ano naman yung feeling nung napili ka dito sa pito? Sobrang saya sir kasi ano for me uh, ano na siya parang feeling ko last ano ko na siya last attempt to to do a comic book. Kasi I I've been trying to pero hindi ko rin na, na ipapublish. Palagi ako umate ng ano eh, Comic Con, Indicate, uh, XCBD. Pero hindi ako nagkakaroon ng courage na pasa. So sabi ko, last na to. Oo. Talaga, last na. Hmm. Buti na lang. If hindi uh, mag-succeed, uh, personal na lang. Matapos, ah, anong... Ayun, nung nag-succeed naman siya, grabe, sobrang tuwa ako. Uh, nag-pandemic. So, <laughs> yun na. Oo. Tapos buntis pa yung asawa mo. Buntis pa yung asawa ko. Ayun. Um, ang ganda ng kulay nung Thank you, comics mo. Yun, yung una kong napansin. Bukod sa magandang drawing, maganda rin yung kulay. Para siyang pastel color. <laughs> Ayan o. Oh. Kasi maka-appreciate niya kapag binili niya yung libro. Saan to galing? I mean, paano ka natutong magganyan yung kulay? Um, inaral ko lang talaga kasi una takot ako sa kulay. Nag-try lang ako mag-color noong 2019. Kung babalikan niyo, kung nag-follow na rin po kayo sa ano, IG, eh, sa IG ko. Uh, kung babalikan niyo siya, halos flat colors lang. Tapos, inaral ko lang talaga siya. Yung lights, yung ganun. Parang expert ka nga magkulay nung nakita ko yung libro eh. Hindi, hindi. hindi, hindi talaga. Ah, uh, ano lang, pagbabasa ng mga ano, mga comics, tapos pag-attempt na gayahin yung style. Mm, ano yung mga comics na tiningnan mo yung, ni-reference mo yung ano, kulay? Nalala mo pa? Yung ano, ah, locally, yung Mangaholics tsaka yung Culture Crush. Mangaholics? Black and white yata yun eh. Ay, col- may colored ba yun? Colored yung Mangaholics. Ah. Di ba sila yung after sa Culture Crush? Oo nga, oo. Oo. Gra- sobrang na-amaze ako nung gumagamit sila ng blur, hmm. yung mga effects. Pero luma na yung reference mo Ah, ah oo. Tapos, sa ano, mga tumingin Marvel. sa mga bago. Mga Mar- ah, oo, mga Marvel. And then, sa French, ano din, mga French na... Ayun, French, comics. oh, mga European comics, kakaiba din eh. Na, ano ko nga eh, parang may pagka-Mobius. Opo, ah, malaking influence. Sadya ba din. yun? Malaking Sadya. influence. Kasi si, parang Mobius din yung mga kulay. Eh. Si Mobius medyo flat din siya magkulay. Ah, Oo, Bihira lang siyang mag ano, mag-shadow. mag-shadow. Oo. Ano siya, yun, awig din kay, ano, kay Mobius, ah, Lorenzo Chicotti, mm. tapos si Sir Laney Lineal U? Mm. Hindi yung nagkukulay, yung drawing. Hindi, yung drawing. uh, <laughs> galing nung taga-kulay kay Linil. Oh, Lalo na yung sa ano, Sunny Superman, oo, oh, Superman Birthright. Hmm. Alam mo yun? Oo, oh, ang ganda ng kulay doon. Maganda. Tapos, basta, maganda yung comics na yun. Ah, oo. Oh. So, kailan matatapos tong Hiraya? You already have two books. Two books, opo. Uh, actually, tapos na yung ano, two third. chapters, tama ba? tapos na po yung ano, uh, third. Hindi ko lang na, hindi pa nalagyan ng text and lahat. Pero ano na siya, uh, almost na complete. And then, we're looking at five or six chapters. Tapos na siya. By, siguro by December. <laughs> Haha, by December. So, next year pick-off, libro na to. Sana. So, ilang ilang chapter ba na maliliit bago maging libro? Tatlo? Tapat? Uh, ah, baka, baka tatlo. Hmm. Ayun. Pero ang, ang, ang dream po talaga is mabuo siya as ano na, uh, sa Mm. Ilabas mo pa rin yung isa, yung mga nagba, nag bumibili ng single-single. kaya ang ginawa ko po is may mga pages dito like itong mga itong mga artworks na gaya nito na hindi ko hindi ko plan isama sa libro? Sa libro. Para special pa rin siya dun sa mga... So, may makukuha silang bago uh, dun sa singles, single. at dun sa libro iba yes. din. Ayun. Sinong idol mong mga comics creators na local, abroad? or- Um, marami po eh sa ano si sa si Trece, si la Sir Budget, si Sir Kajo. Kajo. Oh. And then sila Sir ano din, ah, John Zamar. Hmm. Yung Digmaang salin lahi? digmaang salin lahi. Oo. Yun yung palagi kong tinitingnan dati pagka umaten ako ng ah. Comic Con. Nag-drawing ako doon. Oo. Uh, chapter 2? 9 and 10. Okay. Na- nakita ko nga yung ano nyo. Hmm. Ayun. Uh, sino pa? Sa abroad, merong bukod kila Mobius, yung mga sinabi natin kanina. Ano po, ewan ko yung uh, familiar kayo kay ano, uh, Lorenzo Chicote. Oo, oh, magaling yun. Sila din. Tapos si Bargoy, Bargoy Art Ayan. Ma, ano, yung mga simple, pero grabe yung concept nila. So, very simple yung lines, pero iba yung concept. At may mga napupulot kang ano, technique sa kanila na nai-adapt mo dito. Sobra, madami sir. Like yung mga ano, ah, facial expressions, even yung ano, pagbuo ng character na ang very simple siya. Tapos yung detail is nandun lang sa, ano ba, sa kwintas. Or nasa, ano lang, sa mukha. Tapos simple na yung lahat. And sa backgrounds. Ano yung ano nito? Parang, paano mo na, naisip yung mga characters na kung saan yung mundo nila? Based ba siya sa Philippine uh, people or hindi? totally fiction siya. Um, yung first chapter, uh, dito talaga siya. Like sa, sa Mayon. Kasi I'm from Bicol. Uh, ah, Paugmang lugar. Paugmang lugar. Oo, oh, mga Oragon. uh, <laughs> pero yung iba, parang mix na siya ng mga ano, mga iba't ibang lugar. Parang may hinaluan ng, ng twist. Ayun. So, bili kayo ng Hiraya. Currently, dalawa yung lumabas na at next year lalabas yung pangatlo or sa ah, comic uh, Hopefully po this this year may makalabas tayo tat Uh, ah, bakit ka nagko-comics? Ano yung meron sa comics na gustong-gusto mo? Uh, for me po kasi ano siya, uh, parang napaka-intricate na sayaw ng words tsaka nung, nung drawing. Ay, oh, drawing and... Uh, Oo, parang nag imagine ka, at the same time, may binabasa ka. May nakikita ka. Oo. So, yun. Ayun. Anong advice mo sa mga gusto ring makagawa ng sarili nilang comics? Kasi mahirap eh. Mm. mahirap talaga to, sa totoo lang. Ano lang siguro, mag-drawing, na mag-drawing, mangarap. Pagkatapos sa mangarap, lagyan mo ng action yung pangarap mo. Ayan. Hiraya Manowari. Hiraya Manawari, correct. <laughs> Ayun. Thank you very much, Fred. Thank you so much. Uh, where can we follow yon yung mga social media mo? Uh, please follow me po sa ano, uh, Hiraya Graphic Novel sa uh, Facebook. And then sa IG naman po, Fred Cabredo. Ayun. Thank you very much, comics people. Thank you for watching and see you next time. Thank Bye. you so much.